Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura. Hello, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie w ostatnią kwietniową niedzielę, która jednocześnie będzie kronikarską e, Czarną Niedzielą. E, poszperałam e, w tym, co się wydarzało w kwietniu w czarnej kulturze, w czarnej historii, w czarnej muzyce e, i mamy kilka perełek. A zaczynamy od pana, który urodził się 13 kwietnia 1946 roku i jest jednym z największych piosenkarzy rhythm and blues. Let's Stay Together, Al Green, rok 72. I'm so mamy w głowie, a przynajmniej ja mam w głowie um, obraz e, Eweliny, która była u nas w zeszłym tygodniu. Um, jak fajne to było spotkanie, jak radosne, jak fantastyczną e, nową muzykę dostaliśmy i ja dostałam w prezencie. E, wiedzą o tym ci, którzy słuchali, w razie czego jest to wszystko mm, do odsłuchania. E, na Facebooku, na Instagramie są linki do zapisanych audycji i również dzisiaj e, na Instagramie, również e, na Facebooku w relacji mamy Suahili słowa na dziś. E, a właściwie dzisiaj to nawet mamy zdanie. Maisha ni sasa życie jest teraz, life is now. Zrobię kiedyś e, taki e, mały post z wszystkimi tymi pięknymi słówkami Swahili. E, ci, którzy nie wiedzą, dlaczego mieliby się tego uczyć albo zapamiętywać, no chociażby dlatego, żeby na przykład ćwiczyć pamięć, gimnastykować pamięć. Uczenie się nowych języków jest zawsze super. A dzisiaj E, mamy e, podsumowanie kwietniowe, będzie dużo początków dzisiaj, dużo urodzin. Przed chwilą jedne już celebrowaliśmy Ala i będzie też jeden koniec. A przed nami e, niesamowity człowiek, największy, najpopularniejszy baryton, czarny baryton, Roy Hamilton, um, urodzony w 1929 roku, nie żyje już niestety, urodzony 16 kwietnia, niezwykły um, głos um, i wysłuchamy jego dwóch utworów, e, które na pewno rozpoznacie, bo e, ich nuty są znane. Pierwszy to będzie You Will Never Walk Alone, no hymn co najmniej e, wszystkich czarnych protestów kobiecych, You Will Never Walk Alone, a zaraz potem Unchained Melody. Pierwszy utwór z 54 roku, drugi z 55. the storm. God speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the for me, wait for me. I'll be coming home God speed your love. Wysłuchaliśmy Roya Hamiltona, mm, niezwykłego barytonu, e, człowieka urodzonego w Georgii, e, który mm, śpiewał również przepiękne e, ballady gospel. A teraz, moi drodzy, mm, moment, w którym będzie dużo Kendricka. W zeszłym tygodniu, przez to, że Ewelina włączała swoje utwory, Kendricka nie było, ale dzisiaj będzie w aż trzech odsłonach. A to dlatego, że 14 kwietnia 2017 roku wychodzi jeden z najważniejszych albumów tego stulecia. Chociaż do końca tego stulecia jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Ja wiem z całą pewnością, że album Damn Kendricka jest no po prostu czymś nie, nie do wypowiedzenia. 14 mm, kwietnia. E, zaczynamy, no oczywiście trudno mi było wybrać jeden utwór, ale pomyślałam, bo skoro graliśmy kiedyś e, Love, pomyślałam, że e, e, utwór dzisiaj Pride będzie bardzo dobry. Pride w zrozumieniu nie do końca jako duma, ale jako pycha. Mm, e, cały album jest niesamowicie skonstruowany i tytuły tych utworów są bardzo znaczące, a tutaj mamy, mamy właśnie pychę. Mm, I bardzo piękne lyrics e, w refrenie które należą do Anny Weiss w ogóle. E, Me, I wasn't taught to share, but care. Nie byłem nauczony, żeby się dzielić, ale e, opiekować się. In another life, I surely was there. Przepiękny, przepiękny tekst. E, a potem love is gonna get us all, get us killed. But pride's gonna be the death of you and me. Mhm. Jasno, możemy umrzeć przez miłość i z miłości, ale pycha mm, nie jest czymś dobrym. Pride, Kendrick Lamar, Damn. chasing new worldly possessions. Flesh making, spirit breaking, which one would you listen? The better part, the human heart, you love them or dissect them. Happiness or flashiness, how do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down, last time I ain't give a fuck. I still feel the same now, my feelings might go numb. You're dealing with cold though. I'm willing to give up a leg and arm to show empathy from. lady parties and functions are you and yours. A perfect world, you probably live another 24. I can't fake humble just cause your ass is insecure. I can't fake humble just cause your ass is insecure. Don't share, but out, I probably won't be insensitive. Cold as December, but never remember what winter did. I wouldn't blame you for mistakes I made or the bed I laid. Seems like I point the finger just to make a point nowadays. Smiles and cold stares, the temperature goes there. Indigenous disposition, feel like we belong here. I know the walls, they can listen, I wish they could talk back. The hurt becomes repetition, the love almost lost that sick venom and men and women overcome with pride. A perfect world is never perfect, only filled with lies. Promises are broken and more resentment come alive. Race barriers make inferior you and I. See, in a perfect world, I choose faith over riches. I'll choose work over bitches. I'll make schools out of prison. I'll take all the religions and put them all in one service. Just to tell them we ain't shit, but he's been perfect, world. Kendrick Lamar, album Dem, 14 kwietnia. Jestem przeszczęśliwa, że w Radio Afera jest miejsce na Kendricka. Um, no to dla mnie naprawdę ogromne, ważne wydarzenie. E, następny utwór kończy um, płytę Dem, Duckworth, e, ale zanim e, ja Ewa Chylak i Aleksander Znaniecki, który realizuje te e, m, mm, audycje, zanim włączymy go wam. Chciałam powiedzieć, że w kwietniu jest kolejna niesamowita e, data, bardzo, bardzo ważna, bo 16 kwietnia 2018, czyli dokładnie rok i dwa dni po ukazaniu się płyty DEM, dzieje się coś niesamowitego, wiekopomnego – ponieważ tego dnia Kendrick Lamar jako pierwszy, jak dotąd mamy 26 rok, jako pierwszy jedyny twórca, czarny twórca hip-hopowy dostaje nagrodę Pulitzera za storytelling i za muzykę. Czy w ogóle jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Dostaje Pulitzera pierwszy, pierwszy hip-hopowiec, pierwszy człowiek, no nie od czarnej muzyki, no bo byli też czarnoskórzy jazzmeni, którzy dostawali e, ale Kendrick Lamar 16 kwietnia 2008-2018 roku dostaje pulicera. E, Duckworth, o którym wspomniałam przed chwilą, to ostatni utwór e, z albumu Dem. Mm, bardzo, bardzo niesamowity, bo jest na zasadzie reverse. Mm, to znaczy, że w utworze pojawiają się wszystkie inne, te, które mm, pojawiły się na płycie, ale właśnie w sposób odwrócony. E, bardzo ważne jest tutaj e, wspomnienie hmm, ojca Mm, Kendricka, który pracował w Compton w KFC i właściwie o tym też rapuje Kendrick, że nie byłoby go w ogóle tutaj i nikt by nie, nie, nie mógł śpiewać, nie mógłby e, dawać nam muzyki, e, gdyby wyobraźcie sobie Tab Dog, e, gdyby Tab Dog, który teraz ma Tab Dog Entertainment i wydawał i wydaje Kendricka, gdyby ten facet który kiedyś e, biegał ze spluwą po e, Los Angeles, właśnie po Campton, Gdyby ten facet wszedł do KFC, w którym pracuje ojciec Kendricka i gdyby go zastrzelił za kasę, to by nigdy tego utworu nie było, ani tego albumu, ale dlatego, że ojciec Kendricka był zawsze życzliwy wobec niego i zawsze Oferował mu darmowe żarcie e, i uśmiechał się i był naprawdę po prostu życzliwy. E, top Dog po prostu zeżarł tego kurczaka i wyszedł, mm, chowając gun do kieszeni. E, dobrze, mamy teraz przed sobą Duckworth'a. Tak mm, chcę tylko jeszcze powiedzieć bardzo szybciutko, bo e, oczywiście czas nas goni zawsze, że w tym utworze no niesamowite sample e, Kendrick wykorzystał. Pierwszy to głos Teda Taylora e, z 78 roku, e, czarnoskórego e, artystę, artysty, a drugi, bardzo ciekawy, mm, jest to mm, zespół September, Band. Utwór to jest Ostawi Track. W ogóle jest to jugosłowiański e, utwór. E, Pedy Radowicza z 76 roku i mm, kiedyś może włączę ten sam y, utwór, który jest samplowany, ale słychać tam wyraźnie jak y, po, nie wiem właśnie po, jak, w, jakim dawnym jugosłowiańskim, czy to chorwacki, czy jakiś inny język, słońce gubi swój cień. Taki jest fragment, wyobraźcie sobie. No dobrze, y, przed nami Duckworth. It was always me versus until I found its Levi's name. Why, why, why, why, why, why, why, why? Just remember what happens on earth stays on earth. We're gonna put it in reverse. Darling, I told you many times, and now I'm telling you once again. Just to remind you, sweetheart, that my. Oh, Lamar. Hail Mary, your marijuana times is hard. Pray with the hooligan, shadows all in the dark. Fellowship with demons and relatives, I'm a star. God is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him, you gotta trust him. I might be bugging. Infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts. Children listen, it gets deep. See, once upon a time inside the niggas and garden projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable. Gun violence, crack spot, federal policies, rape builders, and drug professionals. Anthony was the oldest of seven, well respected, calm and collected. Laughing and joking made life easier. Hard times, mom on crack. A 40 year old telling his nanny he needed her. His family history, pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking. 15 stripping up his jeans with quarter pieces. Even got some air from a smoker last weekend. Dodge police policeman working for his pick on me. Small time hustler graduated to a brick on him. $10,000 out of for project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters. Caught a murder case. Fingerprints on the gun, they assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling. Bird shuffling, Anthony rang. The first in the projects with the two tone Mustang. That 5.0 thing. They say 5 came, circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed them off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See, at this chicken spot, there was a light skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked the window, his name was Ducky. He came from the streets, to Robert Taylor home, Southside Project Chirac. The Dome drove to California with a woman on him and $500. They had a son hoping that he see college. Hustling on the side with a 9 to 5 to freak it. Cadillac severely ride his son around on weekends. Three piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects, Anthony a rabbit. Stuck up the place before back in 84. That's when affiliation was really eight years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, scaling us, crime, intelligent, felonious, prevalent proposition with nines. Ducky was well aware. They robbed the manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken every time Anthony posted in line. Two extra biscuits. Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him. In fact, it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time, reverse to manifest good karma, and I tell you why. You take two strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers you make them meet again inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about that chicken incident. Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence? Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life while I grew up without a father and die in a gunfight. To był Kendrick, Lamar z Dem, ostatni utwór na płycie Duckworth. E, ciekawe dwa pierwsze wersy. It was always me versus the world. To zawsze byłem ja przeciwko światu. Until I found it's me versus me. Dopóki nie odkryłem, że to właściwie ja przeciwko sobie. No, no tak. Pulitzer za storytelling, niesamowity. E, I przechodzimy do kolejnego mm, pana, tym razem nie e, operującego e, głosem hmm, głosem słyszalnym, ale pana, który pisze ponieważ e, i znowu zostajemy też przy policerze, ponieważ 18 kwietnia 77 roku Alex Haley dostał Pulitzera za e, no, zapierającą dech w piersiach książkę, sagę pod tytułem Korzenie. Głównym bohaterem Korzeni jest Kunta Kinte, E, niewolnik złapany w zachodniej Afryce, przewieziony na statku do Stanów. E, I jest to cała niesamowita, na poły reporterska, na poły fabularna mm, opowieść, e, która daje właśnie korzenie większości Afroamerykanom w Stanach. I moja miłość do Kendricka. Mm, tylko i wyłącznie wzrosła. <laughs> E, a właściwie no, to były początki, kiedy Kendrick um, wydawał swoje um, albumy, ponieważ um, King Kunta to jest jego utwór i jest to nawiązanie do właśnie Kunta Kinte z wielkiej sagi, wielkiej powieści Aleksa Haleja, który dostał za nią Pulitzera. Czyli mamy Dem, Pulitzer Kendricka, Alex Haley, Pulitzer i wysłuchamy Kunta Kinte, żeby oddać cześć tym wszystkim, których wywieziono, tym milionom, których wywieziono z Afryki. I'm mad, but I ain't stressing. True friends. One question. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat, that beat, that smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swore I wouldn't tell. Tell, tell, tell, But most of y'all sharing bars like you got the bottle bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh yeah bitch where you and I was fucking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. him. When you got the yams. The yam running out of Richard Pryor, Pryor, Pryor, Pryor, Pryor. Manipulate. days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say, Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the again, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs. Gold mouth mammy fucker. I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, i probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from here when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, building woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25, and now I was a little nappy headed nigga with a the gold straight from the bottom. Mr. belly at a beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah, bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off. King Coulter, black man taking no losses. Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off. I remember you was conflicted, misusing your influence. King Kunta, e, Kendrick Lamar, który e, hmm, po angielsku bym powiedziała honoring, e, teraz wypadło mi słowo mm, w polskim, ale tak, oddaję cześć o Aleksowi Halejowi i Kunta Kinte z jego wielkiej książki Korzenie. A, mm, a teraz, mam wrażenie, że cały czas mówię, a teraz z takim ogromnym przejęciem, no bo, no bo to jestem bardzo przyjęta, nie będę tego ukrywać, ponieważ wydawało mi się nawet, że to w zeszłym tygodniu tak idealnie się ułoży, 19 kwietnia. E, zrobimy taki rocznicowy numer, e, audycję e, o panu, który się nazywa Nas, Nasir Jones, ponieważ 19 kwietnia 94 roku wyszedł jego debiutancki album Ilmatic. E, ale też od razu, e, żeby mieć to z głowy, chciałbym powiedzieć, że 19 kwietnia 2021 roku skazano Dereka Szewina za zamordowanie George'a Floyda. Więc e, mam nadzieję, że ten pan siedzi w więzieniu bardzo długo. Mm i może przemyśliwuje swoje potworne czyny, ale 19 kwietnia 94 niesamowity artysta e, i jego debiutancki album Ilmatic. Zaczniemy od tego utworu. Yeah, yeah. Hey, yo, black, it's time, word. Bird's timing, it's time, man. I begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap. But fake niggas don't make it back. I don't know how to start this Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a nine and out, defeat foes. Y'all know my stilo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grams with the CeeLo champs, laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever. Niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The MAC-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the MAC up, told brothers back up. The MAC spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arm shook, couldn't look. Gave another squeeze, heard it click. Yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it went quit and shoot, now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby. And it was full of children, probably couldn't see as high as I be. What you said. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners. In broad daylight, stick up kids, they run up on us. Four fives and gauges, max and fat. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers a measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, huh? cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. dreams that I'm a gangster. Drinking Moet's, holding texts. Making sure the cash came correct, then I step. Investments and stock. Sewing up the box to sell in gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta and the PJs. My blend tape plays, bullets and strays. Young bitches is braids. Each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the Allen is back. From what I hear in all the stories, when my peoples come back, black black. I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack. I just max. I dream I could sit back and laugh like Capone with drugs strips on. All the legal luxury life rings flooded with stones. Homes. I got so many rhymes. I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for held like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new platform plateau through rap slow. My rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle. Had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya. About blunts I teach ya. Inhale deep like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. más. Nas, Nasty Nas albo Escobar, a właściwie Nasir bin Oludara Jones. Nasir po arabsku oznacza wojownik, a bin e, to jest ojciec, e, znaczy przepraszam, syn. Więc Nasir bin Oludara to jest syn Oludary i rzeczywiście mm, ten pan Oludara, w ogóle muzyk jazzowy niezwykły, e, jest ojcem Nasira. Mm -hmm. Hmm. Bardzo chciałabym, na pewno, że na pewno będzie audycja poświęcona temu artyście, bo nas jest po prostu absolutnie niesamowity e, i muzycznie, i storytellingowo, i w ogóle w każdy sposób. E, nowojorski raper, brukliński. Wrzucę, znalazłam bardzo fajny animowany filmik o jego życiu, bardzo ciekawym super, niesamowitym. A przed nami e, Represent, drugi i ostatni utwór dzisiaj z Ilmatic, wydanej 19 kwietnia 1994 roku. Yo, yo, what up, done? What up, done? Any day could be your last in the jungle. Get murdered on the humble, guns of blast, niggas tumble corners is the hot spot full of mad criminals who don't care. Nuzzling bears, we all stare at the out of towners. They better break north before we get the four pounders and take their face off. The streets is filled with undercovers, homicide chasing brothers. The D's on the roof trying to watch us and knock us and kill our coppers. Even come through in helicopters. I drink a little vodka, spark a L and hold a Glock for the fronters. Wanna be ill niggas and spot runners. Thinking it can't happen till I trap them and clap them and leave them done. Won't even run about guards, I don't believe in none of that shit. The facts backs are backwards. Nas is a rebel of the street corner, pulling the tech out the dresser. Police got me under pressure. pressure. Represent, represent, represent, represent, they call me Nas, I'm not your legal type of fella. My wet, drinking marijuana, smoking street dweller who's always on the corner, rolling up blessed. When I dress, there's never nothing less than guess. Kobe walking with a bop and my hat turned back. Huh. Love committing sins and my friends sell crack. This nigga raps with a razor, keep it under my tongue. The school dropout, never like this shit from day one, cause life ain't shit but stress, fake niggas and crap stunts. So I guzzle my hand and see why pulling on mad blunts. The brutalizer, brutalizer, accelerator, the type of nigga who be pissing in your elevator. Somehow the rap game reminds me envy of the crack game. Used to sport valleys and gazelles with black frames. Now I'm into fat chain sex and text. Fly new chicks and new kicks, heinies and bags, bags, Represent, represent. Represent, represent. Represent, represent. No doubt, see my stats are fat. This is what it's about. Before the BDP conflict with MC Shan. Around the time with Shantae, just the real Roxanne. I used to wake up every morning, see my crew on the block. Every day's a different planet, had us running from cops wasn't hanging out in front of cocaine spots. We was at the candy factory, breaking the locks. Nowadays, I need the green and the flash just like the next man. Fuck a yard guard, let me see a hundred grand. Could use a gun, son, but fuck being the wanted man. But if I hit rock bottom, then I'ma be the son of Sam. Then call the crew to get live too. With Subaru Kim, my brother Jungle Big Bo cooks up the blow. Micah chop it, Mayo, you count the profit. My shit is on the streets, this way the jakes and never stop it. Is your brain on drugs? To all fly bitches and thugs, enough respect to the projects. I'm Ghost One Love. Represent, y'all. Represent. Yeah. that's living a real fucking life in every project all over to my man Big Will we still here here the 40 side of Vernon my man Big LES Big CeeLo from the dime Sean Penn the 40 busters my crew the shorty busters the 41st side of Vernon posse the good fellas my man Core Mega Lakey the kid can't forget drawers rock shit a lot. Man Malachi, PhD, and my man Primo from Gangstar. 94 real shit, y'all. shit, y'all. Harry, yo. Fuck y'all crab ass niggas, though. Bitch ass niggas. Bitch ass niggas. bitch ass motherfucker. Come to Queensbridge, motherfucker. Yeah, yeah, yeah. yo, let's, let's. what's up, man? Cause I, cause I, cause I, cause I Nas from the Queen's Bridge e, z niesamowitymi dwoma samplami. E, pierwszy Lee Erwin, bardzo stary utwór, Fifth e, of Baghdad, a drugi Drums George'a Clintona, bardzo ważnego muzyka. Dobrze, mm, przechodzimy dalej, ponieważ 20 kwietnia i uwaga, uwaga, rok mamy 1899, a więc 20 kwietnia tego roku, bardzo dawno temu, rodzi się legenda jazzu. Duke Ellington. I po raz pierwszy w czarnej niedzieli mamy przyjemność zagrać tego pana in Sentimental Mood Duke Ellington i John uh, Coltrane. ostatniej nuty. Afera i Czarna Niedziela gra do ostatniej nuty, do ostatniego wybrzmienia klawisza. Bardzo jestem, jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna za to. Um, Duke Ellington in Sentimental Mood który teraz pojawi się w zupełnie innej odsłonie, którą też uwielbiam bardzo i uwielbiam też to, jak współcześni raperzy oddają cześć swoim wielkim, wielkim przodkom. Nie puścimy Maca Millera, który zrobił Diablo w 2014 roku, wykorzystując um, In Sentimental Mood, ale za to włączymy Larego Juna, Corte Madera. Hopping out swinging, you know what I mean? Shit crazy, nigga. Taking pictures on the jet, escalate at my arrival. Gotta stay on your toes, nigga. Work on your posture. Checking emails with the bitch and counting up profit. V12 in the bed. I just breezed through the traffic. I just ran a couple miles and bust a move before seven. Smile on my face when I count, it's a fetish. First, you gotta take your passion, then apply pressure. You fucked around and spent your whole advance on a necklace. So many whips, I might ship one to Texas. Courtside chillin' with these emeralds in my necklace. You called the bitch back to back, acting hella extra. I don't see how niggas do it, man. That shit so embarrassing. GT speed when I'm sliding through the city. Every man for himself, gotta move with intention. Niggas say they go rob me, nigga bet get with me. Sliding with a four, Nicky in a Drake with a 50. Still building bigger brands, making plays on the low. Snow Bunny, y'all humble with a line on them balls. All you broke niggas did was put me mo on on my toes. I'm the type to park the lamb and double back in the rows. Nice car, Larry. What's happening? Spaceships on the blade and shit. Yeah, I'm talking about. Yeah. Numbers. mieliśmy wiele urodzin, mm, wiele debiutów. Mm, no, no może jeden debiut e, Ilmatic i jeden wielki początek e, albumu Dem. A teraz ten koniec, o którym mówiłam. Mm, przypomnę, że mimo, że ten koniec nastąpił, Maisha Ni Sasa. Teraz jest życie. Life is now. A koniec to Data śmierci Niny Simon, 21 kwietnia 2003. I zagram wam coś e, niesamowitego, co odkryłam mm, niedawno. E, facet nazywa się Amerigo Gazaway i robi no, niesamowite rzeczy właśnie łącząc nieżyjących artystów z tymi, którzy żyją teraz. Soulmates Project i w 2018 roku powstała płyta The Miseducation of Eunice Wayman. Eunice Wayman to właśnie Nina Simone, a my posłuchamy Feel Good z E, wyobraźcie sobie Lauren Hill. E, niesamowite połączenie. Mm, Ewa Chylak, Aleksander Znaniecki. Żegnamy się z wami e, z cytatem z tego utworu. I will tell you what freedom is. No fear. Powiem wam, czym jest wolność. Brak strachu. Do usłyszenia za tydzień. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Woo, and I'm feeling. so I can bring it to you straight like this. Well, hey, son, I'm once, twice, maybe three times your lady. I, I do a hustle plus have time to make your babies niggas be like on some shit where they don't respect their life. My style is nice. I be the lion that God shit's right. So Obadiah, Diah, Malachi, and Zachariah. And it's known for setting many microphones on fire. And ooh, baby, we can't get much higher. Ooh, whether separate or together, we're a convoluted power. Uh, your eyes on the final hour. L I, must confess, my destiny's manifest. Whether separate or together, we're a convoluted power. Uh, your eyes